Thank you. entzule preziatuak, hemen gara berriro ikar hori gabe. Egunon bai, unai eta jala berriro zuekin, kontu interesgarri asko kontatzeko prest eta ikar horik ez. Aurreko saioa baino gutxiago bentzat, harrera oso ona izan baitzuen egin genuen lehen saioak. Hala da, eta asko postu intuen horrek. Gogoan izan, kontu interesgarri gehiago nahi badituzue gure webean topatuko dituzuela. mrafundazioa.eus webunean han aurkituko dituzue dokumentu desberdinak, bideoak, audioak, zuen gogoa setzeko nahi adina elikagai. Akordatuko zaretenez, aurreko saioan Greziara jarri ginen begira, eta gaur ere ara begira jarri gintezkeen, gauzak pilpilean daudeta. Baina ez, gaur Atlantikoaz beste aldera egingo dugu jauzi. Hori da, Argentinan jarriko ditugu begiak, eta galdetuko dezue, normala denez, eta arrazoiz hau beti kanpora begira jarriko dira, noiz jardungo dute gutaz. Ba jakin ezazue gu kanpora begiratzen dugula ikasgaiak ateratzeko. Asko dugu ikasteko Argentinako esperientziatik. Europan jasaten ari garen erasoa, orain hogei hogeita bosturte Latinoamerikak jasandako berbera da. Zorraren krisia sortu eta ondoren austeritate politikak inposatu. Horritzen dezu aiala kanpo zorra betiko zorra kanpaina? gaztelaniaz deuda eterna ez barkatu. Deuda externa, deuda eterna. 2000 urte aurreko urteren baten izan zen. Gaztea izango zinen? Ba, ogoratzen dut pe, pegatina bat nuela, eslogan horrekin. Bai, bai. Ba, ba justu orain hori gertatzen ari da Europan bertan. Eta aurretik, hau bizi izan dutenek, asko dute guri erakusteko, ikusiko dezue. Manu Robles Arangiz fundazioko kidea gara eta gaur kokodriloez, ez, austeritate politikez, pobreziaz eta larun manifestazioaz jardungo dugu. Eta berrikuntza batekin gatoz, gaurkoan bizitatxo bat izango dugu. Bai, ez galdu gure gonbidatuaren hitz zorrotz eta argigarriak. Guk ikusten ez ditugunak azaleratzen oso daite. Erne beraz, irrati libreari. Leon Giekoren El Angel de la Bicicleta. Argentinako kantautore garrantzitzuen eta dugu Leon Gieko. Eta kantak 2000 bat urtera gara batza. Urte hortako abenduan, potzo letrati gazteari eskenia dago. Eta letrati bera da, ba, bizikletako aingerua. Iriburuko hegoaldeko eskola batean lan egiten zuen lepratik, pobrezia gogor zigortutako gune batean. 2000 bateko abenduan, krisi eta gatazken testu inguruan, poliziak eskolara gerturatu eta tiroka hasi ziren. Leprati orduan, terrazara irten eta honela esan zuen. Behera arma horiek, hemen, bazkaltzen ari diren umeak baino ez daude. Por las esquinas del barrio, por calles, zen ba gaurko saioarekin, urte muga bat aitzaki hartuz. Hala da, ez dakitaki zuen, baina ELA sindikatuak eun urte bete zituen orain lau urte, 2000 eta amaika. Eun urte, betetzea ez da edonelako gauza, erakunde gutxi lortzen dute. Hori dela eta, omenaldi bat egin ziguten, bat eta bakarra, eta badaki zuen hon izan zen. Entzule argienek, hau da, gure entzule guztiek, asmatuko zenuten, ez da? Rosarion egin ziguten omenaldia, Argentinan. Asmatu ez dezuenak badakizu ere egin dezakezuen, saioa berri zentzun eta orduan erantzuna jakingo dezue. Ez da idia txarra, unai? Bai, ez da txarra. Bueno, tontakeriak utzita gauza da ZTA sindikatuko lagunek konbidatu gintuztela Argentinara. Eta han, sekulako harrera egin ziguten. Ikaragarria izan zen, 2000 urtean abiatu ziren foro sozialetatik ezagutzen dugu elkar, eta ordutik harreman bikaina izan dugu zeteakoekin. Baina, egin ziguten omenaldia konkitu egin gintuen erabat. Urrengo urtean, 2008an, geu gonbidatu genituen ona. Laro goita amarkadan, Latinoamerikak jasandako erasoari nola egin zioten aurre jakin nahi genuen, eta ikasgai ugari eman ziguten. Entzun bestera honako hau, ea zeiru itzen zaizuen. como le gusta a Joseba la frase, este, cocodrilo que se duerme termina haciendo cartera. Entonces, si nosotros nos quedamos tranquilos, este, nos pasa por encima los empresarios, los capital financieros. Eh, tienen, eh, son, son enfermos, tienen una avidez de riqueza y acumulación de poder eh, impresionante y tienen la particularidad de manejar con plata absolutamente todo, inclusive en los gobiernos. Ederra zeteako lagunen lehen irakaspena. Lo gelditzen den krokodiloa, kartera bihurtzen dute. Ez nahi egon behar dugu hortaz. Ez badugu nahi, kartera edo poltsa bihurtu. Ezin dugu geldi egon. Horixe, ez geldirik egon, mugitu. Esango dizute mobitzeak ez duela ezertarko balio, etxaia handiegia dela, baina Argentinatik badute honi aurre egiteko beste irakaspen bat. Estamos peleando por la humanidad. Estamos peleando frente a una crisis civilizatoria. Estamos peleando por el destino de la humanidad. Y eso hace la diferencia. Lo que hagamos hoy va a ser diferente. Si damos un paso al frente, estaremos peleando por una humanidad. Si nos quedamos en casa, estaremos peleando Pablo recordaba ayer una frase que para mí fue clave en los momentos de mucha crisis. Yo me paraba en las movilizaciones y decía, no sabía cómo hacer y decía, bueno, recuerdo la frase de San Martín. Estamos tan mal, la recordó ayer, ¿no? Estamos tan mal, recuerdo la frase de San Martín. San Martín, nuestro jefe de los ejércitos libertadores, que fue uno de los grandes de esa época, con Bolívar, con Artigas, tantos otros que, que Martí, que imaginaron esa pelea, en el momento previo a la batalla decía, el enemigo siempre se ve más grande si se lo mira de rodilla. Hay que ponerse de pie y seguramente lo podremos llegar a derrotar. Ustedes son los protagonistas, así que gracias. Bigarren irakaspena ere argia da. Ezin dugu akonplejaturik ibili. Belauniko begiratzen badiogu etxaiari, erraldoia iruditzen zaigu duintasunez zutik jarrita begiratzen badiogu ordea txikiagoa da. Erraz esaten da, baina komplikatua da zutunik jartzea ezta? Mobilizazioak egin, ingurura begiratu eta batzuetan esaten duzu ondago jendea. Jasaten ari garen erazkoren aurrean, jende guztia kalean behar luke, baina, baina ez, beldurrak indar handia du. Beldurrak, makurarazi egiten gaitu, belaunikatu, eta sinistarazten digu boterea bestearen gandagoela. dagoela. Baina sutitzen bagara, gu gan dago boterea. Ba, ez daki zen bat ali zentzut izan dudan eh, zertarako joan manifestaziora. Urrengo egunean berdin gaudeta. Nahi baino jende gutxiago mugitzen da, egia da. Baina horrek ez digu etxipena sortu behar. Begira bestela zer dioten gure lagun argentinarrek. Ahi komenzamos a, trabajar Mm, primero nos reíamos con Pinto cuando charlábamos con algunos, porque recordábamos en aquella época este, las marchas flacas. Decía, había un poema que le habían hecho un compañero nuestro, que sea las marchas flacas que nos enamoran. Eran marchas flacas porque éramos tan pocos que dábamos lástima. Este, porque claro, la gente nos decía, ustedes son buenos tipos, buenas personas, buenas mujeres, buenos hombres, pero la verdad están desfasados con la historia. Bazpare esan duen zatitxo bat errepikatuko dut, ez bai da oso ondo entzuten, eta Michelik esan du, ba, beraiek egiten zituzten manifestazioi, martxas flakas deitzen zietela. Martxas flakas, ba, asaltzen zan jendea oso gutxia zehola, oso gutxi zelako. Berak esatezun, dabamos pena de lo pocos que éramos, ez? Eta, hildo horretatik dator, zetearen irugarren irakaspena, nola adorea izan zuten, zeinisten zutenagatik borrokoatzen jarraitzeko. Amaitza, amaika amartza flaka egin zituzten, baina eutzi egin zioten. Amarka da batez eutzi, eta azkenean emaitzak lortu. Mobilizazio eutxi behar diegu hortaz, jarraitu mugitzen. Ez dakiguz, noiz gerta daiteken emaitzak emango dituen txinparta. Baina martxan segitzea da modu bakarra. Mugitzen ez bagara, gauzek okerrera egingo dute. Eta zertarako mugitu behar Entzun dezagun zeteakoak zeren alde mugitu ziren. 2000, nuestra fue ningún hogar pobre en Argentina. Y fue el quiebre. Del 2000 al 2001 pudimos voltear el gobierno por eso. En el 2001, antes de voltear de la Rúa, cuatro días hicimos una consulta popular. Como no, el gobierno no quería hacer consultas populares, nosotros hicimos una se acaban de cumplir 10 años de eso. Eh, y yo decía a los estudiantes, no nos equivocamos. Resulta que hoy hay convenio colectivo de trabajo en Argentina y la pobreza sigue. Hoy en Argentina hay, se hizo la devaluación, hay toda la política de commodity y la pobreza sigue. Hay mercado interno para los pequeños y la pobreza sigue se derogaron las leyes de obediencia de vida y punto final, y la pobreza sigue, porque la herramienta de dominación es esa, es la clave, de estructura, el hambre, la pobreza, la desocupación. La desocupación no es, la necesitan ellos no solamente para concentrar riqueza, sino para hacernos mierda a nosotros, como clase. amaitzeko borrokatu zuten, Victor de Genaro esan du, pobreziarekin amaitzeko galdeketa egin zutenetik hamar urte pasa zirela. Urte hauetan gauzak asko lortu dituztela, baina pobreziak hor jarraitzen duela. Borrokan jarraitu behar da. Norbaitek esan dezake, baina ezin eskoa da pobreziarekin amaitzea. Ez dakitala den, baina Victor de Genarok esan du asmatu zutela. Nola daiteke hori? Galdera horri, galeanok erantzun ziola esango nukenik. Zertarako balio du utopiak? Martxan jarraitzeko. Martxan jarrai dezagun ba. a conseguir, hasta siempre vamos a luchar, hasta siempre vamos a luchar. Dignidad, Dignidad, dignidad, dignidad, dignidad, sí, sí, te dijo sí, dignidad. humanas que se ven al trasluz. Como cuando veíamos un perro andaluz. Yo no sé qué pasa, pero sé qué pasará. Sé que este mundo pronto se destruirá. Esta oración está invocando para Dios, ya que nos están mirando. Su piedad yo imploro y como ve Esan dugu atzerria begira jartzen garela, guretzako irakaspenak hartzeko. Argentinatik gomendio asko eman zizkiguten, baina gukona lau ekarri ditugu. Ez geldirik egon, zutik begiratu etxaiari, jarraitu martxa flakak egiten etxigabe, etorriko baitira martxa potoloak, eta epeluzeko helburuak ezarri, aurreran zeramango gaituztenak, pobreziarekin amaitzea esaterako baliagarriak zaizkigu irakaspenok, ez da? Gainera, hauek guk baino grazia handiagorekin esaten dute. Bai, zelantzarik gabe. Naiz eta momentu batzuetan estan guzti zargi ulertu agian, beraz berri zentzun nahi izatekotan jo ezazue gure webgunera. Argentinarren irakaspenak erabiliz Euskal Herriko eskubide sozialen karta martxan jarri genuen, eragile desberdinen artean. Alientza zabala da eta programa sozial bat adostu genuen. Erreza, erreza da programa soziala betetzea, ez, baina aurrera egiteko laguntzen digu. Horregatik, kalera ateratzeko deia egiten dugu. Larun bata honetan, bilbo eta irunean manifestazioak deitu ditugu.